Kyllä, olet ihan oikeassa. Mä oon aina henkilökohtaisesti... Niin Sitten tää ei se Jokainen puolue ajaa eläkeläisten asiaa, lapsiperheiden asiaa, bla bla bla. Sitten kun on eduskunnassa, niin kantaa tiukkaa. Sitten täytyy laittaa, mutta saa tuoda siellä eduskunnassa mielipiteitä. Sitten perusteella kansalaisten paljon paljon eduskunnassa koska ne laitteet päälle. Hyvä se on. Kyllä, epäkohta. Sen takia täytyy olla hyvin tarkka, kelle äänen antaa. Se on aivan turhaa niin kauan, kun on nämä samat toverit. Täytyy vaan ottaa huomioon, että se, että nämä vanhat valtapuolueet koittaa saada vastuusinna. Millä ne, millä ne pääsivät pois? Sieltä on ääni. Mutta nyt on viimeisen siinä on paljon ihmisiä, jotka on nostanut todistusluolle pois paljon mitään luolle. Yläkokossa on sillä kyläkaaverissa äänestämässä. Se on kaikkein vaarallisinta jättää äänestämässä, koska no, se... Nyt on rautatieasema asemalla täyttä häkäyötä. No niinhän se on. Että tähän mennään Suomen tulevaisuuteen. Ja nyt on voittanut se, mitä minäkin huomenna aamu lähden kuuden aikaa tuosta linjalta ennen metrolla, niin kello 16 ikäisesti jo ennen kuuttavin täydestä kaljasta. No niin.

Jan ja laajasolaiset nyt sitten korvat tarkkana. Nimittäin Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korminen on eri mieltä viraston kanssa siitä, pitäisikö Laajasaloon sijoittaa ongelmanuorten asuntolaan. Kaupungin hallitus ratkaisee asian maanantaina Alueen asukkaat vastustavat jyrkästi sovinto ry poikkeuslupahakemusta asuntolan sijoittamiseksi Laajasalmiin. Kaupunkisuunnittelijat eivät suostuisi hakemukseen perusteenaan asukkaiden vastustus. Viraston mielestä asuntolan herättämä pelko sinänsä saattaa lisätä asuntolan toimintaan liittyviä riskejä. Asuntolahankkeen sosiaalisia vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida käytettävissä olevan aineiston pohjalta –